ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwo hadiyo y'isanganiro kaze muri ano makuru mu kirundi yagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amazu hafi ya abiri niyo yari yarengewe n'amazi indwi nayo arabomoka muri karitsiye ya buterere ya kabiri be eka no muri karitsiye carama abahaba bazindutse mu bikorwa vyo gukuri ivyondo mu mpangu no mu mazu bikaba vyaturutse ku mvura yarayiguye mu gisagara ca bujumbura abigeme mirongo ibiri na batanu b'abarundikazi barahagaritswe n'igipolisi gikorera mu gihugu cya kenya mu ndwi iheze bakaba ngo bari bagiye kugurishwa mu bihugu by'abarabu nk'uko byemezwa na prime mbarubukeye umukuru w'ishyirahamwe onct rigwanya urudandazwa rw'abantu agasaba ko inzego zibijejwe mu burundi zokorana n'iza kenya ngo abo bigeme batahukanwe abarundi bahamagarirwa kubaha kiremwa muntu na cyane cyane muri ibi bihe byegereje amatora byara ibisabwe mu ruganda rwahuje incabwenge z'abakatolika ngo baranakwiye ngo biranakwiye nako ko abakirisitu batotatura matati biciye mu ngimba murumva muri ano makuru patiri salvatore n'ico iteretse harongoye igisata cy'ubutumwa bw'abakirisitu b'abarayike ingene abivuga mu buhinga bw'ibyuma hari Eric uwimana mu kanya nido nido ry'ano makuru radiyo isanganira imwaro igitega karuzi bubanza kibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe ndasuye kubaramutsa ndabaha ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi igisata cy'ubutumwa bw’abakristu b'abarayike mu nama y'abepiskopi katolika rihamagarira abarundi kubaha no kubahiriza ubuzima bwa kiremwa muntu na cyane cyane muri kino gihe cy'imbere y'amatora umunyamabanga mukuru w'ico gisata akaba bivuze nyuma y'uruganda rw'incabwenge za Katolika kubijanye n'umuco w'amahoro no kurire no kurekuriranira rwatunganijwe n'ico gisata kuri uyu w'Imana patiri salvatore nici teretse hasaba kandi abakirisitu kwirinda gutatura matati biciye mu ngimba ngo kuko ataho bishikana tumukurikire kuri mikoro ya Eline Bere n'ibigira Ekleziya Gatolika kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane irafise umugambi wo gufasha abarundi gusubiza hamwe no kurekuriranira kubaha no kubahiriza ubuzima bw'umuntu n'agateka kiwe ko herekeje amatora aha mu burundi bwacu tukaba tuzi ko igihe cyose hageze amatora hatangura induru abantu ntibarabane ryiza abantu bakagira n'ubwoba twe rero twagize tuti reka turinganize twari twaringanije inama y'incabwenge gaturika bari mu mihari eh, hamwe n'abandi bakirisitu turaheza tugira ibiganiro bijyanye no kudakoresha igikenye cyangwa ingimba mu matora abantu bagaheza bakubahana mu buzima bwabo uno munsi nizihe izihe ntambamye mubona zotuma abarundi badashobora kurekuriranira cyangwa ngo bareke gukoresha ingimba intambamye zirahari erega intamamyi ya mbere n'igicumuro iyo abantu ubwa mbere batahavuye ngo bagaruke ku mana koko by'ukuri hama hariho izo ntambamyi zitubuza kurekuriranira umuntu ari mu mana ntiyorenganya abandi umuntu ari mu mana ntiyokwica uwundi umuntu ari mu mana ntiyobuza uwundi umwidegembye umuntu ari mu mana ntiyoreka gusangira n'abandi hamwe hari ikibazo gikomeye gituma abarundi babana nabi ku kubera abanyepolitike bakumirana abanyepolitike bikwegera ko uko kwikwegera ko no gukumirana bihava bica bituma bibyara ayandi mabi akarenganyo katihanganirwa n'akahe kamo mwotera abarundi na cyane cyane muri kino gihe hegereje amatora akamo twotera ekereziya yama yateye igihe cose mbere nuko ataboheza ngo akoresha ingimba canke igikenye abato n'abakuze barakwiye rero kubaha n'ukubahirizanya hagati yabo byo ugomba gutatura amatati uciye mu gikenye canke mu ngimba umuntu akamenya yuko ataho bishikana igihe cyose umuntu akarondera ko twoca mu nzira y'ibiganiro akamo dutwera kandi ni izo nyifato twadondaguye zoheze zikaranga umukristo mbe naho hatoba ari n'umukristo n'umunyagihugu wese tureke ingimba tuheze twumvikane patiri salvatore nici teretse yariko avugana na mugenzi wacu elini bere nibigira abigemeye mirongo ibiri na batanu b'abarundikazi ngo barahagaritswe n'igipolisi ca kenya muri kenya nyene hari ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa kane bakaba ngo bari bagiye kugurishwa mu bihugu vy'abarabu bivugwa n'urongo ishirahamwe onlct ryishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu hamwe n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana prime mbarubukeye akavuga ko hari amazu ye usanga bugaranirwamwo imbere y'uko bajanwa kugurishwa uyatwara iryo shirahamwe agasaba abajejwe umutekano w'u Burundi ko bokorana n'igipolisi ca Kenya kugira batahukane abo bigeme tariki mirongo ibiri z'uku kwezi kwa kane igipolisi cya Kenya cyatoye ahantu bita i Westland i Nairobi mu gihugu cya Kenya abigeme barundikazi mirongo ibiri na batanu hamwe n'abagiye kubadandaza abagabo babiri eh, bari kumwe bagomba kuja kubadandariza mu bihugu vy'abarabu icyo gihe e, eh, no kuvuga yuko turiko turagerageza gushira mu ngiro e, eh, ibyo twise kampanye imamisha ya kabiri no kuvuga e, hagarika twamaze gutanguza mu ntango z'umwaka 2018 kuva mu kwezi kwa mbere ONLCT twaramaze gushiraho iyo kampanye kampani kugira dushobore kurwanya ubwo bifuza urudandazwa rw'abantu eh, muri iki gihugu cacu mbere no mu bihugu eh, bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko nuko rero ni ku kubw'ubwo rero kubwo rufatane mbere no kubw'iryo himirizwa kampani simamisha 2 turiko turamenya amakuru atandukanye duhabwa eh, n'abo dukorana hirya no hino muri bihugu cyangwa muri iki gice cy'u Burundi yuko hariho inzu zugaranye inzu zugaye ziriko zirakorerwamo zirundanurizwamo abigeme n'abagore biteguriwe kuja kudandarizwa mu bihugu vya Oman, Arabie Saoudite n'ibindi nkawe neresete ico dusaba yuko abo bakobwa abigeme bafata ibinayirobi kandi bafashwe n'igipolisi ca Kenya kandi ubu unye igipolisi ca Kenya cace kibafata kirabafunga dusaba rero yuko igipolisi Interpol y'u Burundi yovugana na Interpol ya Kenya kugira barabe ingene vy'ukuri bohanahana abo bigeme kazi kugira bashobore gutahukanwa vuba bwango twamuhamagaye kuri telefone userukira uburundi muri kenya remi barampama akaba yabwiye radiyo isanganiro ko azawugira icyo ashikirije makuru yacu yo hanyuma hari igiterwa c'icimeza kimeze nk'ikire kuri iruhande y'uruzi rwa Moha muri zone ya Kabondo ico gitegwa cahitanye abantu bane bacihereje muri zone Muyira muri komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura umwe mu babaho ico giterwa kiri avuga ko bwari ubwa mbere bakibona ngaho mu micungararo yabo n'inkuru tubazarida ndayikeza ico gitegwa gisa nk'ikire twagisanze ku nkengera z'uruzi Muha muri zone Kabondo gifise amababi arandaranda kikamera baterera mu kuzimu umwe mu muryango y'uwahitanywe n'ico gitegwa avuga ko kwabaye kucitiranya n'ikire amenyesha mugabo ko hari itandukanirizo riri hagati y’ibyo bitegwa bibiri kire kirasora kikamanuka mu kuzimu kigorose kujya kumwumbati iki naco gitandukanye n'ikire gute kiribumba kiri mu kuzimu n'umugozi waco utandukanye n'ubukire ubizi urabibona mugabo utabizi ubona ko ari kire nk'ibindi amababi yavyo atandukanye n'ayibira ayikire ni matoya ayikire ni manini mbega uwo muntu yabifunguye yarasanzwe ari mahahana ye naho naho yari yarasabye mu minsi mikeya amaze kuharima aca arabitegerera arabikurikirana gusika yaho byera aragera yaho yimvira gusoroma bwari ubwa mbere abisoromye umwe mu babaha icyo giterwa kiri jana na cumi na bitandatu n'ibyo bimaze gucandagwa mu isekeza ryo gukinga indwara y'akarandi muyinga nyuma y'indwi zibiri y'iryo sekeza abajejwe amagara y'ibitungwa mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi aho imuyinga bavuga ko aborozi bitabye cyane icyo gikogwa ku buryo ibitungwa bicandagwa byarenze byari byitezwe n'inkuru tubaza Diodone Nzeyimana zishika ibihumbi ijana na cumi na bitanu n'amajana umunani na mirongo ibiri na zitanu impene n'intama zimaze gucandagwa aha imuyinga ni mwisekeza ryo gukinga indwara y'akaranda mu gisata c'amagara y'ibitungwa mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi muyinga bemeza ko muri rusange aborozi bitavye iryo sekeza aho mbere ngo basanga ibitigiri vy'ibitungwa bicandagwa birenze na kure ivyo bari biteze imuyinga Dieudonne imana ku bwa radiyo isanganiro urakoze Dieudonne Nzeyimana tuve muyinga tugaruke hano mu gisagara ca Bujumbura amazi ijana na mirongo umunani niyo yarengewe n'amazi indwi nayo arabomoka muri karitiye ya Buterere ya kabiri B kubera imvura yaguye ku mugoroba wo kuri uyu w'imana amahegitari amahangari nako abikwa nk’umuceri ku ibarabara rya bujumbura c'ibitoke nawe nyene yararengewe n'amazi abadandaza umuceri bakavuga ko ari agahombo kanini baba abo badandaza canke ababaho mu maserire ya mbere n'iya gatatu mu buterere bose basaba ko bogarukirwa ko n'inkuru tubaza obeni nkuru nta muntu n'umwe afise nica ryama ko ni matera byose byaratwa ibi mvwe kinyesha tena urumva amazi ava ruguru rero hose agacaca muri iyo tiyo ya kaburimbi urumva pa possible ya mazi yose ragacabura aho yogiye muri nyagatiyo nyene karya gatiyo kitwa kuko ari kaburimbi agaca zino ragaca dushwaramwo rero ibintu byose rero byo mu mazu byaba ibikombe byaba ibirago byaba amatera byaba ibiti guca imifurege ntabyo muri karitsiye ya buterere ya kabiri naho abanyagihugu batagashavu kuri leta urumva twebwe icyo dusaba leta bari kubanza mu gukora hariya hejuru bakabanza gukora inepfo kuko ntawe ugazura uruzi amazi ahagira n'iki atera akava ruguru sinzi n'abo bantu bize bagize ubwo buhinga firima abanyagu sinzi ubwo umukuru w'iyo quartier masumbuko amadi asaba abo bafasha ico twosaba icambere kwanza nuko bogarukira kuri aba bantu bashikiwe n'ibyago urakoze Aubin niyo nkuru mugenzi wacu Charles Makoto nawe yazindukiye muri quartier Charama aho nawe nyene mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere yasanze ah, abanyagihugu bariko barakura ivyondo mu mazu no mu mpangu atubwira uko yabisanze uko gucura intimba uronge quartier carama abisangiye n'abanyagihugu aho twahaca hafi isaha zitanu zo kumurango murango kuri uno wa mbere twasanze haba mu bunywero no mu mazu ari kwibarabara bita M Forest rigabura quartier carama na kanga bari mu bikorwa byo gukura urushanga n'ivyondo mu mazu yabo tubabajije ibyabashikiye bati ntacyo tugifise tukivuga twararushe ibyabaye ntibimubona mizero merikiyoro arongoye karitsiye kanga ati ntitukigirayo ducira n'ayo tumira gushika uno munsi abantu bagira ayo bakina ayo bamira eh, hari n'umuserege bari batwubakiye mu minsi iheze kubera ko amazi azana umuvuduko mwinshi n'amabuye aho bari badukoreye akuzi bitanu kidumbugwe none n'amagabiyo yamaze gutabagurika amazi ariko yegereza amena umusozi abomora n'inkuzi abantu ivyo tuhasaba yuko abatunganya ivyerekeye ibisagara boko kwegera bakaza bakagira amadesante bakaraba ibiba bakabaza abajije intwaro ingorane abanyagihugu babo barongoye bagira kugira ngo barabe ico bashaka guhindura kubwiwe ti ya byose ni itunganywa ribi ry'ibikorwa byo kubakira imiserege n'inzuzi ziva mu makartie ahanamiye ico gice ca carama na kanga ubusanzwe twasaba yuko imbere yuko batunganya ruguru y'amazi ava utangura kwanza kuja gutunganya iyo amazi azoshikira kugira ngo ntazane ikibazo uko babandanje baza barubakiye amazi ava hanyuma aho bokubatse amazi azoshikira n'ubundi nizangorane ibarabara rizana ku isoko rya kinama ryinjira mu carama nta modoka ikihaca icondo n'urushanga nivyo biharangwa barangwa abagerageza guhaca n'amaguru arigengesera bagaca hejuru y'uduserege Abanyagihugu bamenyesha ko iyo myuzurira idasiba kwiha inkumbi mu kiringo c'indwi imwe gusa ngo abantu batatu barahitanywe n'umwuzurira ayo makuru akaba yemezwa n'igipolisi isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo ine n'ine tubandanirize ano makuru mu ntara ya rumonge aho umunyabigega w'umuhari w'abakenyezi nigwa mizero y'abarundi yakubaguwe n'umugwi ivugwa ko ari uw'imbonerakure mu kiringo cy'amasahane akuwe mu rugo iwe mu kizuka umushingamateka yatowe muri urwo runani mu rumonga atemerewe kujya kugarukira kuri uwo mukenyezi akiyamiriza iyo ngendo akaba ari mu gihe mu muhari w’imbonera kureho bahakana ibyo bagirizwa n'inkuru ya jean Pierre Misako abisa amakenga cyane ko bashobora kunzimanganiriza ubuzima kuko uwo ni tuyisenge christine umunyabigega w'umuhari w'abakenyezi wegamiye urunani amizero y'abarundi mu ntara ya rumonge nk'uko abishyikiriza imbonerakure zo mu kizuka zaramutwaye zimukubita aboshe abo bankubita bari imbonerakure banduganya ahantu bancana mu migazo bandugana mu mabuye n'ibirato nambaye barabinyaka bandugana ahantu nagenze urugendo rurerure ngira ngo rurenga nk'isaha duca mu mashyamba hanyuma baramboha barankubita uwo mukenyezi azira ko atari mu mugambwe cndd fdd ngo yarekuwe ari uko umugabo wiwe bubakanye neza kandi ari mu mugambwe cndd fdd amutangiye ibihumbi mirongo itanu y'amarundi ariko ngo no mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere babandanya gusaba ayandi mafaranga aho yazindukiye mu gipolisi asaba ko umutekano wiwe wo kubahirizwa obedi ntakiruta umushingamateka yatowe mu ntara ya rumonge ku bw'ubwo runani amizero y'abarundi ashikiriza ko buramatari w'intara ya rumonge atemeye ko aja kugarukira kuri uwo munywanyi wabo kugira ngo ntihaduke akajagari buramatari atahari acamwemerera gukurikirana icyo kibazo avuye mu by'akazi yazindutsemwo kubw'uwo mushingamateka rero ngo iyo myifato ibwirizwa guhagarara mu maguru mashya kuko itera icuka kibi imbere y'amatora bigirimana uri mwengu arongoye kure zo muri komine rumonge avuga ko abakora ivyo atari abarongoye ngo kuko abaserukira bama bariko barigishwa kubana neza n'iyindi migambwe no kudahohotera umuntu uwo ari we wese ku mvo z'uko badahuje ivyiyumviro we akavuga ko abakoze ivyo borondererwa ahandi jean Pierre misago murumonge radiyo isanganiro urakoze misago mu makuru y'inkino naho imigwi n'izoki ni igice cya kabiri gishiri cya nyuma muri ya mahiganwa ya sekafa y'abatarenze imyaka 17 yaramenyekanye mu mpera z'inditwara iturangije umugwi wa kane ari wo Serengeti Boys wo mu gihugu ca Tanzania wamenyekanye kuri w'Imana inyuma yo gutsinda igihugu ca Sudan ibitsindo bitandatu kubusa na mu mupira w'amaboko basketball higanwa ryarabandanije kundwi yagigira kabiri mu bahungu umugwi wa Dinamo no mu bigeme imigwi ya Bekosta na Regazeli kaba yarashoboye kwinjiza amanota atari make ni inkuru twateguriwe na jean marie vianney ngendakumana kumusi wa gatanu igenekerezo rya mirongo ibiri za kuno kwezi niho hakinwa urukino rwa mbere rutanga uburenganzira bwo gukina igice cya kabiri gishira nyuma muri ya mahiganwa ya Sekafa y'abatarenza imyaka 17 ari kaberanga mu gihugu cacu naho umugiserukira gihugu w'u Burundi intamba mu rugamba washowe gutsinda igihugu ca Ethiopia igitsindo kimwe kubusa mu rukino rwabereye ku kibuga ingoma cyo mu ntara ya Gitega iyo migwi yompi ntiyarose uburenganzira bwo kubandanya iryo higanwa bivanye nuko batashoboye kwinjiza ibitsindo byari bikenewe kugira bashobore kubandanya kuri uyu w'Imana umugwiserukira gihugu wa Tanzania Serengeti Boys wararose uburenganzira bwo guzokina igice ca kabiri gishira ca nyuma inyuma yo gutsinda igihugu ca Sudan ibitsindo bitandatu kubusa mu rukino rwabereye ku kibuga umuco cyo mu ntara ya Gitega inkino z'igice ca kabiri zishira ica nyuma zikaba zitegekanijwe kuri uwa gatatu ku kibuga umuco cyo mu ntara ya Muyinga Tanzania ikazokina na Kenya nayo ku kibuga ingoma cyo mu ntara ya Gitega Uganda ikazokina na Somalia mundi ndwi twarayturangije kandi kandi ihiganwa ry'umupira w'amaboko basketball ryarabandanije ku ndwi yaryo igira kabiri ku munsi wa gatandatu hakaba hakinywe inkino zibiri ku ruhande rw'abasore ambassadors yatsinze umugwi wa Lezami amanota itanu kuri mirongo ine n'indwi nayo umugwi wa Tuze utsinda umugwi wa Ishaka amanota n'icyenda kuri mirongo itatu 35 kuri uyu w'Imana iryo higanwa ryarabandanije aho umugwi wa Dinamo watsinze Mutanga United amanota mirongo icyenda 93 kuri mirongo 38 ku ruhande rw'abigeme umugwi wa Bercosta Noir watsinze Aigle Noir amanota ijana na tatu kuri mirongo itatu na tanu